4 a.m. All lives at Wat Pa Sukato resumed their usual routines. After the morning chanting, monks start their arms around in the nearby villages. Meditation students diligently continue their practice in cultivating awareness in a way that Lung Pa Kam Kien Suwano has taught for several decades as a key tool to end suffering. But this morning is different. On Saturday, August 23rd, 2014, just before 5 a.m., Luang Pa Kamkien passed away peacefully at this abode, leaving behind the last Dharma lesson for his students the tremendous value of mindfulness cultivation that he has taught tirelessly up until his last breath. being anything with anything. Luang Po was born in Nong Rua district, Konkan province. At the age of 10, his family moved to Ban Nong village in Gangkraw district, Chayapum province. Every day, the young Kumkien had to help his family work in the fields and take care of his younger siblings instead of playing like other children. When he was 15, he was ordained as a novice monk at Nongga Temple and had the first opportunity to study. Being spiritually inclined from a young age, the novice Kamkian studied diligently and memorized several Dharma tenets. But poverty prompted him to leave the novicehood after two years to take care of his family. Later, he learned several superstitious practices and at 17 earned recognition from his village peers as a Motam shaman he got married and raised a family. The turning point came when he reached 30. 1960, Luang Po a leading meditation master from Lei province, started his unique way of teaching Dhamma that broke away from the conventions of the time. Luang Po approach, no stress whatsoever, on the typical conventions of religious rites, scriptures, sitting with closed eyes, or slow walking pace while meditating has puzzled a number of people, but it appealed to Kamkian. In 1967, Kamkian started looking for teachers of vipassana or insight meditation Upon learning about Luang Po Tien, he and his cousin, Luang Po Bun Tham, who had been studying with Luang Po Tien, traveled to Lei. Unaware that this would be the beginning of a crucial chapter in his life. Lung Po Tien's practice consists of doing hand movements and walking meditation while keeping awareness of every movement. Instead of dwelling in stillness, one observes the body and mind. The ให้มีสติกำหนดรู้ในอิเดียบททั้งสี่ยืน ก็ให้มีสติรู้ เดินก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ นั่งก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ นอนก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ ในอิเดียบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนแล้วไม่พอคู่เหยียดเคลื่อนไหว โดยวิธีใดก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ว่าอย่างนั้น บัดนนี้เราก็มาทำกันลองดู แต่ไม่มีในตำราก็ตาม เราสร้างขึ้นมาเองอันเนี้ยเราควรรู้สึกว่าท่านกำหนด ให้รู้ว่าในอิเดียบทย่อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวนี่ก็เลยทำอย่างนี้ถึงไม่มีในตำราก็ตาม รับรองว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้ จึงเมื่อมาทำอย่างนี้ทำเพื่ออะไร ทำเพื่อให้รู้สึกตัวเรียกว่าสติคนระลึกได้ ระลึกได้แล้วจะเป็นอะไรทำให้เกิดปัญญา Having practiced meditation with Putto mantras before, Kamkian initially did not like this novel approach of teaching, but in less than a month of practice, he developed an insight, seeing how a monastic life would enable him to practice To the utmost, he decided to be ordained at Wat Si Bun Ruang on October 17, 1967, having Long Po Tien as the teacher who turned his life around. ไปยัก็ได้เที่ยวยังบึงปลาไปกันยังมาทันคำไไป เที่ยวเบิงปลาอย่างเบิงปลาไปเห็นเพิ่นอยู่ในป่าเพิ่นนอนอยู่เตียง นอนอยู่เตียง นอนอยู่เตียงแล้วเพิ่นเดียวกีวอนมุ่งกีวอนมุ่ง นอน เอาเตียงไว้นี่ นอนอยู่ใต้เตียง ไปช่วงไปเห็นกันไม่ไหมก็ไป ยกมือไหวธรรมดา ช่วงนั้นเพิ่นมี ตัดสบง เอาสบงมาขี่ยิบขี้วอนหลวงพ่อก็เขียนตัวนะจำได้ก็เ๋ยถามว่ายิบขี้วอนนะสันกำลังยิบขี้วอนอยู่ เตียงอยู่ห่มใหม่เอา ดอกขีวอนแล้วเป็นผู้มุ่งมุ่งแดดมุ่งเลยนอนอยู่แต่หันภางปฏิบัติเพื่อนี่นั่นแท้ๆขยัน ที่เดินจมคมนี่ตัว เหลี่ยมมองทางเป็นเดินจงกรมเป็นอยู่ในป่ากโมอยู่ในกโมอยู่บนหันเป็นว่ามันมีที่ฝังศพของคนเขาขากันตายไปฟังศพหันเป็นได้เอาเตียงไปนอนนั้นเดินจยกรมอยู่หันเป็นเป็นคนที่ขยันขยันแท้นักพอคำเขียน Once he decided to follow l u n g Potien's method, he gradually found answers to many questions he had. He understood that superstition and witchcraft were, in fact, composed of rituals that are conventionally constructed. He was able to let go of attachment of the previous practice. Since then, he stopped looking for other teachers or ways to practice and concentrated on helping Lung Po Tien spreading Dharma. การทำเป็นรูปแบบนี่ ไม่ใช่หลวงพ่อคิดขึ้นมาหลวงพ่อเทียนทำมา ตามครูอาจารย์เรียนตามพ่อก่อตามครูมาสิทธิ์มีครูพ่อเทียนมาสอนพวกเรา ให้จังหวะที่หนึ่ง หนึ่งในจังหวะเนี่ยสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าจังหวะนะให้ลู่อยู่สิบห้าครั้ง แต่ละจังหวะห่างกัน ถ้าทำชำนาญจะได้วินาทีละหนึ่งจังหวะหนึ่งหมือนกัเข็มไหนก็ติ๊กติ๊กติ๊กดูทุกวินาที In 1975, Luang Po Tien was invited by Panyananta Piku to Bangkok for the first time He stayed at Wat Cholapratan Rangsarit in Nonthaburi. Lung Pa Kam followed him to spend the retreat there. Later, Lung Pa Tien and his students restored or once abandoned Wat Sanam Nai as its base in Bangkok. Lung Pa Kam helped in both the temple restoration and Dharma teaching Lumpa Tian's teachings began to draw more attention from the city people, especially the so called progressive intellectuals, who continuously come until today. In 1976, before the rain's retreat started, he asked for leave from Lungpo Tian to return to Wat Pa Sukato in Gangkraw District, Chayapum. Although Lopatian proposed other monasteries to him, he declined and traveled to this small forest monastery in Pulanka Hills. Back in 1969, หลวงพ่อบุญธรรมหลวงพ่อคำเขียน 's คัส s i n arrived at Pulankar Hills and founded Wat Pa Erawan where a handful of families were living สองพันห้าสิบห้าร้อยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนี่บ่มีหมูเด้ที่หลวงพ่ออยู่ป้าสูโตนี่ อยู่ผู้เดียวบ่มีนี่บ่มีพระบ่มีขี้ไปอยู่น้ำที่ถ้าหารราชสิบเป็นต้นมาวัดเอราวัณน่ะ เพราะว่าเขาเอิ้นโมหัวสร้างสร้างตายกับหัวหัวโคโลวิหระแล้วก็มันเป็นป้ากระช่ายหรือเขาเอิ้นโมจิ้งแข้งก็เอิ้นป้ากระช่ายนี่ โมสร้างก็เอิ้นพ่อสร้างตายอยู่หันบัดนี้ในเมื่อสร้างตายหันเขาก็อยากให้ใส่ซื้อวัดป้าเอราวัณให้ว่าเป็นสร้างสามหัวซะก็เลยใส่ซื้อว่าวัดป้าเอราวัณนะ เพราะฉะนั้นข้าเจ้าจึงเปลี่ยนวัดแถวคู่มือมันมันเป็นวัดป่าเอราวัณแม่นอยากใช้ซื่อว่าป่าสู้โตเป็นทางการกับบ่ได In 1970, Lung Pa Kam Khien visited Wat Pa Sukato for the first time and returned to stay with Lung Pa Buntam in 1976. Despite the hardships in traveling and living conditions and the poverty of villagers. He considered solitude there fitting to practice and teach meditation. ตะกี่โอ้ยลำบากกินเขาตะกับบักพริกตะแดงละว่ามีอย่างดอกว่าคือตัวมือนี่ดอกเนาะ แต่กี่มันอึดยาก ยังมีกับปลากระป๋องกับบุกพี่กับน้ำปลากันนั่นแหละกับพักถนนก็บ่ดีความน้ำความคอนไปความคอนไปทั้งนี้แหละเป็นก้อนกุ้งงเสื้อสีมาลังเทียกับตักคอนวาสันเพิ่นว่าหน้าพนกับโอ้ยลุย เพิ่นว่าลุยไปบินทบาท After one year at Wat Pa Sukato, villagers at Tama Faiwan A larger community, three kilometers away, asked him to be an abbot of Wat Pukau Tong. He accepted the offer, as he wanted to spread Dharma further. But problems plaguing Tama Wan prompted him to take on many more roles than initially expected. of Taiwan was once a backwater country, a hideaway for runaway convicts. Later, during the cassava boom, villagers raised the forest to grow them. But more money led to rampant crimes, street fights, and the place became notorious as Bloody Land. Kien resolved many local problems, from putting order to the temple and community, to setting up a rice cooperative, and the first child care center in Chayapum in 1978. His development work was soon recognized by social activists and the young generations in the city. มาพบหลวงพ่อครั้งแรกเนี่ยปีสสองามตอนนั้นตมายังเป็นโยมแล้วก็ทำงานให้กับกลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม แต่ตมามาพบท่านครั้งแรกเนี่ยก็ตอนที่มีการจัดประชุมระหว่างโครงการต่างๆ ที่ช่วยเหลือเด็กขาดอาหาร ตอนนั้นเรานัดกันที่ประทายโรงพยาบาลประทายโคราช หลวงพ่อก็มาประชุมด้วย นั่นคือครั้งแรกที่ได้พบท่านแล้วก็ประสบการณ์หรือความประทับใจก็คือว่าท่านผ่องใสแล้วก็เป็นพระที่ท่านพูดน้อย แต่ว่าท่านฟังเยอะ แล้วก็เป็นกันเอง เป็นกันเองกับกับญาติโยมนะอันนั้นก็คือคือภาพครั้งแรก ซึ่งนำไปสู่การติดต่อกันเรื่อยมา ต่อมาประมาณปี 26อาตมาก็อยากจะบวช ก็หาที่ที่จะบวช อยากจะได้วัดที่คนไม่เยอะ แล้วก็ครูบาอาจารย์ก็มีเวลา เพราะบวชไม่นาน ตั้งใจว่าจะบวชแค่ 3 เดือน ก็นึกถึงหลวงพ่อ เพราะว่าได้ทราบในเวลาต่อมาว่าหลวงพ่อเนี่ย ท่านเป็นอาจารย์กรรมฐานด้วย ท่านไม่ใช่เป็นแค่พนักพัฒนา มีเพื่อนที่เคยมาปฏิบัติกับท่านแล้วก็ได้ อันนี้สงจากการปฏิบัติก็มาเล่าว่าหลวงพ่อนี่ท่านท่านสอนได้นะทำให้คนเนี่ยได้เกิดความตื่นรู้นะได้ประโยชน์มากนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นทำให้อยากจะมาบวชกับท่าน During the military dictatorship, visits by city youths put l u n g p o on the authorities' radar. Rumors abounded that he was a communist, but his good conduct made him well accepted by all parties. Some villagers said if a communist could make them good people, they would like to be communists too. This is Tama broadcasting. Good morning, the folks of Tama Every morning, after the morning chants, the greeting in a kind voice is broadcasted from Wat Pukau Tong. It serves as an alarm clock for the villagers to start their day. Dharma talks that he tirelessly gave eventually transformed their lives over time หลวงพ่อ launched meditation retreats for the public that continue to this day หลวงพ่อเราทำมัดแล้วแล้วสิว่านะแล้วสิว่าทำมาอีกให้ไทยบ้านได้ยิ้นนะแล้วก็สิเอินว่าลูกลูกตื่นตื่นผู้ใดตื่นเจ้าได้งานหลายตื่นสายได้งานหน่อย อันเกียรีเกียวเฮียนเหนียเกียเ์ียวเฮียนไตหัวจึงไข่เกียเฮียนเพลินลูกลูกเฝ้าปูเฝ้าฟังแล้วก็ว่าเนาะถ้าห้องบ่มีความรู้สึกโตความโกรธมันกะบ่รู้สึกได้มันกะเข่าม้าใดโลดได้แม่นบ่แต่เขามีความรู้สึกโตอยู่สุยามวันนี้อันใดเข่าม้าเขาเก่าหูเด้สิ่งที่พอดีเข่าม้ามากระทบกระแทกเขาเก่าหูอันนี้ถ้าเขามีความรู้สึกโตสิ่งกระทบกระแทกเขานี่ เข่าม้าเขากระเสยเด้มันมันสิบ่ จิตใจเขานี่มันสิบ่กล้วยเจ๋คือเก่านะเ Development works at Tama Phai Wan bore both successes and failures. Luang Pa always told his students that although his work might have failed, but he never failed himself. ท่านก็ยอมรับนะว่า งานที่ท่านทำกับชาวบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานพัฒนาชุมชน งานเกษตรผสมผสานหรือว่างานอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ย ชาวบ้านไม่ค่อยได้ตื่นตัวเท่าไหร่นะ ซึ่งอันนี้เขาก็มีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เขาไม่กระตือรือร้น แต่ท่านก็พูดเสมอว่าเนี่ยงานล้มเหลวนะ แต่ตัวท่านไม่ล้มเหลวอันนี้เนี่ยก็เป็น สิ่งที่ท่านพูดอยู่เสมอ ซึ่งในแง่หนึ่งก็เป็นข้อเตือนใจพวกเราว่าเมื่อทำงานก็ให้ทำเต็มที่นะ แล้วก็ไม่ว่างานจะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม ก็อย่าทุกข์กับมันนะงานไม่ใช่ตัวเรานะงานล้มเหลวแต่ว่าตัวเราไม่ล้มเหลวแต่บางคนงานสำเร็จ แต่ตัวล้มเหลวก็ได้นะต้องระวังนะถ้าเกิดว่าเราทำงานเต็มที่นะผลจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของมัน In 1982, Luang Po Kam Khien returned to Wat Pa Sukato and started laying foundations to several programs, notably environmental conservation and meditation training. He devoted himself to them and the successful results have continued until now. Though in the last few decades, the forest around Wat Pa Sukato was destroyed because of concessions and agricultural usage by villagers. Luang Pa was still determined to work on conservation The process took time and sometimes put him in conflicts with villagers. He felt nature could teach Dharma. ป่านมันดีเอาไว้จะให้ลูกให้หลานเบิ้งหลวงพ่อขอห้ามในบริเวณเนี่ยคนก็บอกเท่านั้นแหละก็บอกว่าใกล้ได้ละทั้งปูจัดการโรงเรียนการป้าก็ว่าแปลง In 2000 Lung Po initiated the Dharma Walk project to restore nature along the Lampatau River. He foresaw the environmental issues could not be resolved by the government agencies. The local community must also take part. Participation only comes when people realize that environmental problems impact everyone and restoration is their responsibility. เขาอยู่จังไดล่ะอายุบ้านเ่าเน่ยมันสันสันกันบ่ก็กันดูแลที่ราบสูงมันน้ำไหลลงหัวมันตะกอนทอเนี่ยเดี๋ยวนี้มันทอปูมือเฮ็ดจังไดเฮ็ดจะอยู่ได้เป็นดินฟ้าไม่ร้องไห้แม่น้ำล่มป่วยเป็นดินต่มพาตอากาศเป็นพิษเฮ็ดจังไดเฮาผู้ใดเป็นผู้เฮ็ดจังสี่เฮาเอง For monks, lay practitioners, and local people, the eight-day walkathon aims to raise awareness on environmental conservation and is also a path of self-learning From the first walk 14 years ago until 2013, Luang Pa joined the walk every year. But the one thing Luang Pa always emphasized was cultivation of mindfulness because he considered it a key tool that brings everyone out of sufferings. at the Lanhin Ko area of Wat Pa Sukhato. It has been many years that many practitioners, old and new, from all directions, steadily come here to practice. Besides the solitude that quiets the body and the mind, the dynamic meditation that Lung Pa Kam Kien Sawano, who continued the lineage from Lung Tien, his teacher, is the path that many have experienced by themselves, that it can lead them out of sufferings. ความโกรธผู้ใดเห็นความโกรธจริงๆ ผู้นั่นก็เห็นสัจธรรมถ้าผู้ใดเป็นผู้ที่โกรธผู้นั่นก็ไม่เห็นสัจธรรมความโกรธ มันมีความไม่โกรธมันก็มีความสุขมันมี ความไม่สุขมันก็มีความทุกข์มันมี ความไม่ทุกข์มันก็มีมันมีเป็นคู่คู่อยู่นั่นแต่คนเราไม่รู้จักมันตามความเป็นจริงเวลาใดที่มันโกรธก็หมดเนื้อหมดตัวไปอยู่กับความโกรธทั้งหมดทำไปตามความโกรธทั้งหมด จนมันอิ่มตัว เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้เห็นมันคราวใดที่มันโกรธความโกรธมันจะมาสอนเรา ข่าวใดที่มันทุกข์ความทุกข์มันจะมาสอนเราข่าวใดที่มันดีใจความดีใจมันจะมาสอนเราข่าวใดที่มันเสียใจความเสียใจจะมาสอนเราให้เราถือโอกาสนั่นศึกษามันลองดูความเห็นผิดนั่นแหละมันจะทำให้เราเกิดความเห็นผูก ความทุกข์นั่นแหละมันจะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ ถ้าเราอดใจมองให้ดูสักนิดนิดหนักแน่นหน่อยหน่อย มันจะเข้าใจ จะเห็นสัจธรรมขนาดนั้น มันมีสติอยู่อย่างเดียวเท่านั้นนะที่ท่านยืนยันนะนะยืนยันนั่งยันนอนยันนะว่าสติอย่างเดียวเท่านั้นนะที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยน เช่นคนเคยมีปัญหาก็ไม่มีปัญหา คนเคยโกรธก็ไม่โกรธเนี่ยคนที่เคยทุกข์ก็ไม่ทุกข์อย่างเงี้ยท่านยืนยันอย่างเงี้ยมันเกิดจากสติตัวเดียว รู้สึกตัวรู้สึกตัวนะ รู้สึกตัวเป็นทั้งศีลเนี่ยท่านพูดนะรู้สึกตัวเป็นทั้งสมาธิเนี่ยความรู้สึกตัวเป็นทั้งปัญญาจะรู้สึกตัวไปทำไมล่ะ ก็ต้องเรียกว่าเคลื่อนไหวรู้สึกตัวให้มันเกิดสติ อันนี้เป็นสติปัฏฐานที่พระเจ้าได้พูดถึงนั่นแหละท่านจึงเน้นไปทำอย่างอื่น จะเป็นใครมาจากไหน ท่านไม่ถามหรอกจะเรียนสูงเรียนต่ำ ท่านก็ไม่ถาม ถ้ามาแล้วขอให้ฝึกสติเถอะเมื่อมีสติแล้วก็จะมีศีลสมาธิปัญญาไปเอง ก็จะรับผิดชอบตัวเอง ก็จะเปลี่ยนไปเอง ไม่ต้องไปสอนอะไรเขาเลยก็จะสอนตัวเอง In the beginning, Wat Pa Sukoto hosted few monks during the rains retreat. But this year, the number of new monks studying Dharma here has risen substantially. After the hair shaving ceremony held at Sukato, the new monks undergo the ordination ceremony at Wat Phu Khao Thong before returning to spend the rain's retreat at Wat Pa Sukato. อย่างพระบวชใหม่มาเนาะในการที่บวชเองท่านก็สอนเต็มที่ตั้งแต่อยู่ในโบสถ์แล้วสอนได้ในโบสถ์แต่พอลงมาจากโบสถ์แล้วก็ก็บอกให้มีพระพี่เลี้ยงคอยแนะนำ เรื่องวินัยก็ดีหรือเรื่องการปฏิบัติก็ดี ก็เหมือนจะส่งต่อให้ให้กับพระพี่เลี้ยงคราวนี้พระพี่เลี้ยงก็ก็หนึ่งก็แล้วแต่จดิตของแต่ละท่านที่จะสอนต่ออย่างไรนะจะไปคุยเรื่องธรรมะเรื่องระเบียบใครแนะนำ หรือว่าจะไปคุยเรื่องปฏิบัติไปหาใครอนะมันก็เป็นแบบนั้น หรือบางช่วงก็มีพระหลายหลายรูปที่ท่านแบบมีจดิตในการชอบดูแลพระใหม่ท่านก็จะคล้ายๆไปไปดูแลต่อ ลวงพ่อใช้เหมือนคล้ายๆว่าเหมือนเหมือนหลวงพ่อเหมือนเป็นคนออกออกไข่ให้ แต่ก็มีมีแม่ไก่ตัวหนึ่งที่คอยไปกบให้เขาให้เขาให้เขาเติบโตขึ้นแต่ตัวหลวงพ่อเองก็ไม่ได้ทิ้งนะก็คล้ายๆท่าท่านก็เทศสอนทุกครั้งเท่าที่ท่านรู้ In the early days, life at Wat Pa Sukoto was extremely hard. There was no electricity or running water. But Long Pa always took good care of every practitioner who arrived as he wanted them to practice as much as possible. ท่านจะไม่ให้เราเนี่ยมา มาเป็นภาระในเรื่องพวกการกินการอยู่นะ ท่านจะจัดการเองนะเสนาสนะท่านก็ จัดการจะสร้างเมื่อไหร่ท่านก็จัดการเรียกช่างมาเลื่อยไม้แล้วก็มาทำท่านดูแลเองหมด คือพวกเราเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะเราปฏิบัติอย่างเดียวนะท่านดูแลจัดการเรื่องเสนาสนะปัจจัยสี่หมดแล้วก็ท่านชอบทำงานนะตื่นเช้าขึ้นมาก่อนจะไปมีสบาตบางทีก็เห็นท่านท่านก็ ถาง ถางหญ้า หรือว่าขุดจอมปลวก นะออกไป ท่านไม่เคยเรียกร้องขอให้พวกเราไปทำเรื่องพวกนี้เลย ท่านบอกท่านทำเอง พวกเราปฏิบัติอย่างเดียวนะอันนี้ก็ก็เรียกว่าท่านเอื้อเฟื้อมากนะ During Lung p a s stay at Wat Pa Sukhato, practitioners would see his tent at the Lan Hin Kong open air hall pitched near theirs, especially at the annual intensive retreats. Long Pa often says, whenever he sees practitioners diligently practicing awareness, he feels touched and presses them in his heart. When practitioners need guidance, he encourages them to call on him at any time. Being in such close proximity with the practitioners หลวงพ่อ has unique teaching techniques agreed by many as living the benevolence of Dharma through real life examples มาว่าท่านก็ให้ความสำคัญทั้งพระทั้งคารวาสไม่ไม่ไม่ไม่ด้อยกับกันนะไม่ด้อยกับกัน เหมือนทุกคนอ่ะไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่มาว่าหลวงพ่อก็ให้ความสำคัญไม่ต่างกัน หลวงพ่อเหมือนคล้ายๆหลวงพ่อใช้คำว่าเหมือน วันนี้เราสอนเราบอกเข้าไปเถอะ แต่เขาจะจะคิดได้ตอนไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งบางทีเขาทุกข์มากๆเขาอาจจะคิดได้ก็ได้แล้ว ค่อยมาปฏิบัติก็ได้นะคือหลวงพ่อเหมือนพยายามให้ไปก่อนคือให้ธรรมะเผื่อบางทีมันติดบางคนอาจจะแค่ติดที่หัวหรือบางคนอาจจะติดใจ พอเขาทุกข์มาก ๆเขาก็อาจจะลึกได้ แล้วก็บางคนก็กลับมาบวชหรือบางคนก็ เออ พอทุกข์มากๆก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมนะหลวงพ่อก็คิดแบบนี้นะมาว่าโดยการหวังผล ท่านก็ไม่ได้คาดหวังผลเลิศแต่ท่านก็เหมือนให้ไปก่อน ตอนไหนที่เขาพร้อมจะรับตอนนั้นก็เป็นเรื่องของเขาละ The growing number of practitioners attests to the success of meditation programs founded by Long Pa. Now, there is the Institute for Foundation of Mindfulness, where many of his students have volunteered to train lay people. But Long Pa still came to give Dharma talks after the morning chants. บางอย่างบอกสอนไม่ได้ พื่อจะให้ได้กำลังมาใช้งานในเวลาบันเหน็ดเหนื่อยเหน็ดความเหน็ดเหนื่อย หมายถึงความไม่มีกำลัง นักปฏิบัติธรรมก็เช่นกัน เวลาที่มันสุขมันทุกข์แสดงว่าไม่มีกำลังจึงปล่อยให้เป็นสุขเป็นทุกข์ ปล่อยให้เกิดโกรธโลภหลง เพราะไม่มีกำลังสติ สติมันจะเห็นไม่เป็นอะไรกับอะไรสุขก็ไม่ได้เป็นไปเป็นผู้สุขเห็นแต่มันสุขไม่มีอะไรหวั่นไหว ทุกข์ก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกัน นี่จะเห็น แต่ก่อนมันไม่มีอันภาวะที่เห็นมีแต่ภาวะที่เป็นมันอ่อนแอชีวิตอ่อนแอถูกแบ่งแยกไม่ได้ใช้ชีวิตจริงๆอันอื่นเอาไปใช้สุขเอาไปใช้ทุกข์เอาไปใช้โกรธโลภหลงเอาไปใช้ความรักความจังเอาไปใช้ศูนย์เปล่าเสียเวลาเนิ่นช้า ไม่มีชีวิตชีวาถ้าเป็นเช่นนั้นชีวิตมันได้ต้องเป็นอะไร At Wat Pa Sukato, many have experienced mindfulness as well as Longpa's loving kindness. They shared stories of how he is a true spiritual friend and their good impressions of his devout practice. เลยตัดสินใจเขียนถึงหลวงพ่อกับเขียนเนี่ยเขียนจดหมายเนี่ยนะเขียนถึงหลวงพ่อก็เขียนเรื่องว่าเราเป็นคนพิการมีอิริยาบถทที่มันมันน้อยไม่เหมือนคนปกติ แต่มีความทุกข์มาก อยากจะพ้นจากความทุกข์อยากจะแก้ปัญหาชีวิตด้วยตัวของเราเองเนี่ย เราจะทำอย่างไรเนี่ยเริ่มต้นจากเพียงแค่นี้หลวงพ่อก็เลยเขียน จดหมายตอบมา หลังจากนั้นประมาณ12วันนะผมเขียนไป12วันท่านก็เขียนตอบมาท่านเขียนตอบมาเราก็ดีใจแล้วโอ้จดหมายจากหลวงพ่อกำลังเขียน โอ้ มีกำลังใจยงไม่ทันเปิดเลยนะ เราไม่คิดว่าหลวงพ่อเนี่ยจะมีเมตตาขนาดนี้นะ เราเป็นคนพิการไม่มีสาระอะไร ถ้าเป็นพระระดับหลวงพ่อ เป็นครูบาอาจารย์ท่านอุตส่าห์คิดหมายมาเราเนี่ยได้กำลังใจนะเปิดอ่านดูคำแรกที่ท่านหลวงพ่อ ท่านเขียนว่าบอกว่าคนพิการก็ปฏิบัติธรรมได้ โอ้ตรงนี้นะประทับใจมากโอ้เรามีโอกาสได้มีทางเนี่ย ท่านก็จะเป็นกัลยาณมิตรให้ ท่านยินดีจะเป็นกัลยาณมิตรให้กับเรา ท่านก็แนะนำวิธีการทำกรรมฐานท่านบอกว่าถ้ามีอะไรเนี่ยก็ยินดีที่จะตอบจดหมายเราทุกฉบับนะถ้าสงสัยแล้วก็เขียนจดหมายถามไปต้องให้กำลังใจมาเยอะแยะเนี่ยเพียงแค่นี้ In the public's eyes, หลวงพ่อคำเขียน seems ordinary, not much different from other monks. Practitioners who have met him all feel he is a meditation master, full of wisdom and compassion, a spiritual friend with humility and goodwill for everyone. although we can't Lumpo can't talk in English. And in the beginning, he used to take us, me, and there is another Sri Lankan monk. Sometimes when he go out for like to visit some another temples, Lumpo like to take us with them. So I think it is his kindness. He, he, he feels that we are alone or lonely here, so he take us. It is very wonderful one day in the vehicle, Lompo said, I can't speak English. <laughs> he said in English. <laughs> so but but but whenever i stay near to him like i feel some vibration because of his kindness like i feel uh, I, I didn't have any stress or fear to near to him and so I, I found this vibration is like little special of course when i talk with other chinese monks and other foreign monks they also tells the same so it is so so easy to stay near to lumpur Lung Pa received many invitations to give Dharma talks in and outside Thailand. The increasing workload may have cost him sickness. In 2006, he was diagnosed with lymphoma and was hospitalized for the first time in his life. Despite the debilitating illness, Long Pa gave us an important Dharma lesson how a well trained mind can benefit a sick person. He often said that the power of awareness helps us transcend pain, aging, and death. ว่าคนป่วยมีทุกข์เนี่ยเราไม่ทุกข์เลยนี่คนถามไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลหลวงพ่อก็พูดคำเดียวว่า สนุกกล้วยคนหวนให้ดูหลวงพ่อน้องไอซียูขอกระจกน้ำตาไหลเป็นแถวยาจมหลวงพ่ออยู่ห้องไอซียูเห็นโยมน้ำตาร่วง ครับทำไมเขาบังหวงเรา เราไม่มีปัญหาอะไร เราสบายที่สุดแล้ว เออ เออพูดไปได้นะ ครับครับอมท่อเหล็กในปากครับนึกในใจนึกในใจเอากระดาษมาเขียนครับ เวลานี้ญาติโยมที่มาดูหลวงพ่อขอกระจกอยู่เนี่ยกลับบ้านได้แล้วไม่ต้องห่วงหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นชีวิตส่วนตัวมากที่สุด ไม่เหมือนอยู่วัดนะอยู่วัดยังแบ่งให้แล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็ไปสอนพระ แล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้ครับมาอยู่นี่สนุกดีนอนสบายแล้วนกป่วย เห็นว่า เออ คนป่วยเขาว่าเป็นทุกข์ทำไมเรามาเป็นทุกข์หาทุกข์ไม่มีเลย ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านเนี่ยท่านก็ได้พูดคุยให้ฟังว่าถึงแม้กายของงพ่อป่วยเนี่ยแต่จิตจิตใจท่านดีสม่ำเสมอ แล้วก็บอกคันห้าท่านเนี่ยราบเรียบเหมือนเหมือนเรือที่มาจอดริมฝั่ง น้ำก็ไม่กระเพื่อมเดินขึ้นฝั่งได้เลย ไม่ต้องปีนป่าย เดินขึ้นฝั่งได้เลยคล้ายๆว่าท่านไม่ได้ติดในเรื่องสังขารต่างๆ ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านเสมอกันหมดนะฮะมีความเป็นปกติแม้ท่านจะป่วยมันป่วยหนัก ท่านรักษาจิตของท่านได้สงบมาก After recovery Lung p อ worked even harder than before at both conservation work and teaching Dharma. He always said that he o w e s his life to many people who treated him when he was sick, and thus had to pay back to these people. มีคราวครั้งหนึ่งก็ไปประเทศอินเดียท่านก็แสดงออกด้วยคำพูด เช่น ไปที่วัดเวรุวันสถานที่ที่สอนธรรมท่านบอกว่าณนะวันนี้ณนะวันนี้เวลานี้ ในการเผยแผ่ธรรมของท่านในการสอนธรรมะของท่านคำพูดที่ท่านจะไม่พูดเลยคือคำว่าไม่ไหว ในการเผยแผ่ศาสนาจะไม่พูดเลยคำว่าไม่ไหว In December 2013, Lung Pa started to experience difficulty in swallowing. On 22nd of January 2014, he visited Chulalongkorn Hospital four series of tests, and on the 4th of February, a tumor was discovered on the upper esophagus. Since then, he was fed by tube. Three days after the fourth radiotherapy, he found great difficulty in breathing. The doctors decided to insert the breathing tube to assist his breathing. after having been in the hospital for two months. On March 26, Lung Pa returned to Wat Pukau Tong to recuperate. Still tired, he occasionally took a stroll and watered the plants. While Stirrai House was being built, Lung Pa stayed at Wat Pa Sukoto. Whenever he felt energetic, he would resume his favorite routine writing journals and watering plants. On morning of July 27th, Lung Pa left Wat Pa Sukato to check on the unfinished work at Wat Pukao Tong. He continued his normal routine despite the debilitating illness. facing a far more serious sickness. Luang Po did not show any concern for what was happening to his body. At times, the malignant tumor would push on the air passage, dislocating the tracheostomy tube and causing suffocation. But Long Pa maintained mindfulness in every movement he remarkably continued teaching Dharma to his students, be it through his well crafted handwritings or through his calm demeanor, showing he was prepared to die at any time. ธรรมาว่าหลวงพ่อนี่เป็นเป็นครูสอนในเรื่องการดำเนินวิถีชีวิตเป็นแบบอย่างในขณะที่ที่ภาวะวิกฤตทางด้าน ชีวิตของเราเนี่ย แต่ท่านท่านวางใจของท่าน เนี่ย วางใจของท่านให้ ให้เป็นปกติได้ดีได้ดีเยี่ยมเลย นี่เลย จนกระทั่งว่าถ้าไม่มีหมายไม่มีอะไรอยู่ที่เป็นว่าเป็นคนป่วยจะไม่รู้ว่าหลวงพ่อคือเป็นคนป่วย วางท่าทางหน้าตายิ้มย้มแจ่มใสใครใบใครมานี่ มาอยู่ตลอดนี่ตลอดเป็นนิมิตหมายส่วนหนึ่งที่ที่เราชาวพุทธที่ควรที่จะนำนำมาปฏิบัติให้มันได้ ได้อย่าง อย่าอย่าไปจน กรอกในขณะที่ชีวิตเรายังเรากำลังเผชิญการวิกฤตในชีวิตของเราเนี่ยน่าน่าจะเอาส่วนนี้เถื่อนที่หลวงพ่อเป็นอยู่ให้เราเห็นศึกษาตรงเนี้ยเอามาเอามาใช้กับชีวิตมาพัฒนาชีวิตของเราให้ ให้ให้อยู่เหนือทุกขเวทนาที่หลวงพ่อพาอยู่นะท่านก็สอนธรรมะเรานะ สอนให้เห็นนะว่าร่างกายมันแก่นะ ไม่ใช่ตัวท่านแก่ ร่างกายมันเจ็บ ไม่ใช่ท่านเจ็บนะ ร่างกายตายไม่ใช่ท่านตายเมื่อกี้ที่ท่านเขียนเขียนนะท่านบอกท่านลาตายแล้วละ่ะ ท่านโคม่าแล้วท่านลาตายแล้ว แล้วท่านก็อยากเบิกบานอยู่ ท่านสอนธรรมะที่ดีกับเรานะ เจ็บถึงขนาดนี้ถ้าเป็นคนทั่ว ๆ ไปนะทุรนทุรายตายแล้วกลุ้มใจท่านยังมีความสุขของท่านอยู่ได้ หน้าที่เรา ม่ให้เสียชื่อเป็นลูกศิษย์ท่านนะก็ทำอย่างที่ท่านทำให้ได้สิ แต่ไม่ใช่ทำว่าไม่หวั่นไหวอะไรนะ ต้องทำเหตุ อันนี้เป็นผลที่ท่านฝึกมาอย่างดีแล้ว เราก็ต้องทำเหตุที่ท่านเคยทำมา ท่านมีสติทำอะไรท่านก็มีสติ มีสติเห็นกายมันทำงาน มีสติเห็นจิตมันทำงานจนกระทั่งจิตมันเข้าใจความเป็นจริง มันก็ไม่ยึดไม่ถืออะไร ก็มีความสุข เราก็ต้องเอาอย่างท่านคือเอาปฏิปทาเอาวิธีปฏิบัติของท่านมาทำ though Long Pa was receiving the best treatment from doctors and his carers, the tumor continued to grow. In the dawn of August 23rd, the tumor pushed against the lower trachea until it was almost fully blocked, making breathing difficult. Despite all possible treatments, the malignancy did not shrink, and he started gasping. His caretakers tried their best, but to no avail. Nevertheless, Lung Pa maintained his awareness all the time. He wrote a note saying, Dear all, let me die. After handing over the note, he put his palms together, showing his gratefulness, laid still, and closed his eyes. Finally, his breathing stopped and all vital signs vanished. He passed away just before 5 a.m. on 23rd of August 2014 at the age of 78, 46 years in the monkhood. Lung Pa Kam Kien, addressed his students in his Dharma journal as follows Farewell to all friends. This physical body can never last long. But as the voice of Dharma, let the awareness and wisdom last instead. Following what Lung Pa Tien had taught us, we can all reach the end of suffering. Right now, there is only letting go not being anything with anything. Right now, living with not being anything with anything. Long Tian's disciples have the Dhamma to guide them. Nothing dies. I have witnessed the experience since I saw the body and mind as they truly are. May everyone keep practicing until we realize the cessation of all phenomena all the past 49 years have come to today. Awareness is good. การเป็นผู้ดูอย่าเข้าไปเป็นเนี่ย ท่านบอกอันนี้สำคัญมาก การเป็นผู้ดูอย่าเข้าไปเป็น ท่านบอกว่าเป็นเพชรแห่งธรรมะคุยกับผมนะ การเป็นผู้ดูเนี่ยเป็นเพชรแห่งธรรมะ สุดท้ายแล้วถึงขั้นที่ว่า การไม่เป็นอะไรกับอะไร เป็นมงกุฎแห่งธรรมะ เนี่ยสูงกับเพชรการไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยเป็นมงกุฎแห่งธรรมะ ไม่ได้เอาอะไรมาอวดมาอยากเอาตัวไม่ทุกเนี่ยมาอ้างกันก็ไม่เป็นไรชีวิตสุดยอดคือไม่เป็นอะไรนะ ไม่เป็นอะไรกับอะไรเลย สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนียไม่เป็นอะไรกับมันเลย The funeral acknowledging his departure took place from 23rd of August to the 6th of September 2014 at Wat Pukau Thong. Following his will, the event was a simple affair without asking for royally sponsored cremation, which he was entitled to. ท่านบอกว่าวาระสุดท้ายท่านก็คือที่ที่วัดนะแล้วท่านก็ก็เขียนก็ให้เป็นคำสั่งเสีย ภาษาสมัยใหม่ก็เรียก living will นะพี่ในกรรมชีวิตวันเนี่ย ว่าถ้าท่านอาการเพียบหนักจนตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้เนี่ยนะก็ขอให้ อย่าไปยื้อท่านหลวงพ่อท่านเป็นแบบอย่างคนที่พร้อมจะยอมรับความตายนะเมื่อเวลามาถึงนะในระหว่างนี้ท่านก็ ประคองสังขารไป เท่าที่เหตุปัจจัยยังอำนวยนะแล้วเมื่อใดก็ตามที่สังขารไม่ไหวแล้วเหมือนบ้านที่กำลังจะผุพังก็ปล่อยให้มันผุพังไป ไม่ต้องไปยื้อไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะท่านสั่งไว้หมดนะ รวมทั้งว่าเมื่อท่านมรณภาพเราจะจะทำพิธีศพอย่างไร ไม่ให้ฟุ่มเฟือยไม่ให้ยุ่งยาก นะไม่ให้ลำบากนะตัดพิธีกรรมต่างๆ ที่ไม่จำเป็นออกไปมากมาย ท่านสั่งแล้วท่านสั่งเสียไว้ ไม่มีการขอพระราชทานเพลิงศพอะไรทั้งสิ้นนะให้ให้จากไปอย่างที่เรียกว่าก่อภาระความเดือดร้อนแก่ผู้คนให้น้อยที่สุด แต่เป็นประโยชน์ในทางธรรมให้มากที่สุด The cremation took place on the 6th of September at Wat Pukau Thong. That day, many monks from Long lineage, senior monks from Chaipum province, and lay people traveling from different parts of the country braved the rain to attend the event. whilst the flame was burning Long Pa's body, his disciples stayed and practiced all night until dawn. Such act, Chik, with intention not to lie down throughout the night, was a sincere offering to their beloved master. In the morning of the Sangha faithfully followed his will. His relics were kept under the Dharma wheel at Lanhin Kong in Sukhothai Monastery to inspire meditators to experience pure awareness and eventually reach the state of not being anything with anything. Although Long Pa has passed away, his teachings remain. He has not taken sila, virtues, samadhi, concentration, and panya, wisdom, with him. Neither has he taken our awareness, mindfulness, or wisdom to end suffering. Everything remains awaiting us to discover, achieve, and benefit. What we have already attained will continue. หลวงพ่อ has not taken anything with him. The key of Dhamma will stay forever as long as there are people practicing it. What Longpa discovered and achieved will prevail.